Ova naša druženja su posvećena hadithu Allahov poslanika alaihi salatu ve I već se družimo naravno više godina, ne radi se o jednoj godini dana, pa mi smo došli recimo do 88. hadita u knjizi Rijadu Salihin, što ukazuje na više od 200 održanih predavanja i druženja u okviru ovog serijala. To naravno govori da druženje sa hadithom Allahov poslanika alaihi salatu čovjeka ni u kom slučaju ne može umoriti. Naprotiv, svako novo druženje kod čovjeka pobuđuje dodatnu želju za učenjem haditha Allahovog poslanika alaihi salatu I svaki hadith nosi sa sobom nove poruke, nove pouke, novi podsticaj na činjenje dobro i eventualno odvraćanje od onoga što nije dobro. An Ebi عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري رحمه الله تعالى od Abu Sarva'ate ili Abu Sirva'ate, kako se prenose dva načina čitanja ove kunije, Hukve ibn al-Harith radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao, klanjao sam i kindio namaz za Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam u Medini. Nakon što je predao selam, ustao je i žurno izišao, prelazeći preko ljudi, ono, preko njihovih ramena, žurno je izišao i otišao u sobu neke od svojih supruga. Pa su se ljudi iznenadili, uznemirili se zbog njegove žurbe prilikom izlaska. Pa se pojavio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam i vidio da su se oni začudili njegovom izlasku. Pa im je rekao, sjetio sam se da imam nešto od zlata ili srebra, tibr odnosi se na nakit, na, na vrijednost, dakle odnosi se na zlato ili srebro, može da se odnosi na zlato ili srebro, dakle nešto od vrijednosti, dakle zlata. Spominje se u prijevodima da se radi o zlatu, ali e, to može da se odnosi također na, na, na srebro. Sjetio sam se da imam nešto od zlata kod svoje kuće, pa sam osjetio prijezir i nelagodu da, da se to zadrži kod mene. Pa sam naredio da se to što prije podijeli. Ovaj hadith bilježi Buharija u svome sahihu. A spominje se u jednom drugom rivajetu da je u kući imao nešto od zlata vezanog dakle za sadaku. Imao je nešto što mu je dato da to podijeli kao sadaku. Pa je on prezirao da to kod njega prenoći, a da to već ne podijeli. Ovaj hadith Allahovog poslanika alaihi sallatu sallam bilježi Buharija što govori o njegovoj ispravnosti, njegovoj vjerodostojnosti, jer hadite koji bilježe Buharija i Muslim, to smo već do sad naglašavali, nije potrebno provjeravati njihovu vjerodostojnost. Dok ostali hadite, hadite koji bilježi Ebu Davud, Nesaija, Tirmidija, Ibn Manđe, Imam Malik, Imam Ahmed, Abdur Razak i tako dalje, ostali muhadisi, te hadise je potrebno provjeriti da li su oni vjerodostojni ili ne. Dakle, podliježu provjeri. Dok haditi koje bilježe Buharija i Muslim u svojim sahihima, u svojim vjerodostojnim zbirkama hadita, ne podliježu provjeri. Pa recimo ponekad se kaže bilježi imam al-Buhari rahimahullahu ta'ala u edebu ili piše u edebu mufrad To ćete naći recimo u fusnotama nekih, dijela na bosanskom jeziku. Imamo edebul mufrad preveden na bosanski jezik. Pa kada se kaže bilježi Buharija u svom Edebul Mufradu, to nije isto kao da ga bilježi u svome sahihu. E, znate da kod haditskih zbirki, posebno kod dva sahiha, postoje žestoka pravila kod bilježenja hadita ili kod spominjanja hadita u tim haditkim zbirkama. E, dakle, haditi koji su vjerodostojni, a nisu ispunili te šartove koje su, e, koje su postavili pred sebe Buharija i Muslim, iako su vjerodostojni haditi, recimo nisu zabilježeni u njihovim haditskim zbirkama. E, dakle, kada se kaže bilježi Buharija u Edebul Mufradu, nije to kao da se kaže bilježi Buharija u svome sahiju. Hadith u Edebul Mufradu podliježe, dakle, provjeri, da se provjeri njegova, njegova vjerodostojnost, da se provjeri, dakle, njegovo, e, njegova ocjena. Isti slučaj sa Abu Davudom, Termidijom, Nesajom, Ibn Mađom, e, Malikom u njegovom Otavu, zatim Abdur u njegovom Musannafu i brojne druge hadijske knjige. Imamo tu ono što je kod nas manje poznato i nažalost kažem zbog e, neupoznavanja sa islamskom literaturom ostalo je mnogo, mnogo nepoznanica. Mali broj ljudi na našim prostorima kada se govori recimo o islamskom vjerovanju uopće nije upoznato da postoje e, da postoje e, dijela iz islamskog vjerovanja koja su zabilježena, koja su zabilježena tako po predajama. Recimo kao što je knjiga Kitab Šerija od Ađurrija, kao što je recimo Kitabu Sunne od imama Ahmeda, od imama Abdullaha ibn Ahmeda, kao što je e, eh, Sunne od e, Ibnul Khalala, kao što je Sunne od Ibn Abi Asima, kao što je Šerh Usuli eh, šarh usuli li atiqad od Al-Lalikaija i tako dalje. Sve su to akidetska dijela u kojima se nalazi ponešto govora od ovih pomenutih autora, ali su, ali su poglavlja iz islamskog vjerovanja u kojima, e, su, u kojima se nalazi haditi koji govori o tom poglavlju. Dakle, e, hadisi i predaje koji se prenose ponekad su zabilježene, dakle predaje, predaje od ashaba i tome slično, ako je govori o dotičnom poglavlju koje spominju ovi velikani. I naravno i ta djela podliježu ocjeni hadiza. Tako i ta djela dakle podliježu ocjeni Hadiza, ocjeni tih predaja. Pa su tako recimo i ta dijela naravno valorizovana, šeha Albani rahmetullahi ta'ala neki od njih poput e, sunnata od e, Ibn Ri'asima, uradio je dakle valorizaciju, ocijenio je i predaje ocijenio i dao svoj komentar kratki na to. Kad kažem komentar dakle po pitanju ocjene hadita, e, isti slučaj dakle sa sunnatom od e, e, Ibn Al-Khalala, zatim Imamo tu i druga hadijska djela poput šeha e, Usul ili Kaija. Imamo na bosanskom jeziku jedan dio te knjige preveden, a radi se o knjizi koju imamo priliku da vidim, Mehki je uvez, knjiga koja govori o Evlijama. Taj dio e, je preveden iz knjige, dakle, šerh Usul ili Atiqad od Kaija. Ovo nam govori koliko je naša vjera e, prenesena pouzdanim lancima prenosilaca i koliko je naša vjera oslonjena, oslonjena na, na, pouzdano, na pouzdano prenošenje. Dakle, naša vjera nije zasnovana na, na pričama. Naša vjera nije zasnovana na nekim kazivanjima, na nečemu što nije utemeljeno, što se ne može provjeriti i tako dalje. Nego sva ta poglavlja, dakle, iz islamskog vjerovanja e, i iz islamskog prava, e, čak mi imamo, recimo, iz e, Sire, Allahova poslanika, ali djela koja su, dakle, e, provjerena. Imamo predaje koji su također ocijenjene. Imamo vjerodostojnu, recimo vjerodostojna sira poslanika alaihi salatu wasalam. Imamo siran nebevije, e, siran nebevije fidalu Masadri laslije. Također, dakle, gdje su predaje ocijenjene. Kada se prenose, na primjer, vi znate da je hadis poslanika alaihi salatu ili njegova biografija ne je prenesena od ljudi pojedinačno Znate da su predaje, recimo, ono ću navesti samo primjer, da vidite koliko je to sve istraženo i koliko se o tome vodi računa. Recimo, one predaje kod boravka u pećini Thaur, kada je Allahov poslanik, ali isto sam je da je Allah u pećini Thaur. One predaje pauke, ispleo mrežu, golub je napravio gnjezu i tako dalje. Te predaje nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. Se spominjao, nisu one prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. taj, ti dijelovi predaje, dakle, nisu preneseni vjerodostojno. One su prenesene i one se spomenu, jer ne utiču, one se spominju, dakle, spomenute su one u knjigama. E, one ne utiču, recimo, na, na e, islamsko vjerovanje. E, ne utiču na propise, nisu vezane za propise, pa će čovjek zbog toga što predaja nije prenesena najpouzdanijim lancem prenosaca, da to utiče na, na određene šarijatske propise, donošenje šarijatsko-pravnih rješenja. To su više vijesti koji su se desile, dakle vijesti o nekim događajima koji su se desili. I naravno tu je drugačija, tu, tu postoje drugačija pravila, dakle drugačija su pravila kod prenošenja određenih e, predaja, a nisu vezane za propise, nisu vezane za islamsko vjerovanje. Vi znate da je dozvoljeno prenošenje i slabih haditha pod određenim uslovima, pod određenim uvjetima. Nije dozvoljeno u svakom kontekstu prenositi. Ima, zašto su, recimo, muhadithi inače bilježili slabih haditha? Što zna da je hadis slab. Naravno, ljudi se zapitkuju zašto su haditi slabi zabilježeni, zašto nisu haditi zakupljeni u vjerodostojne zbirke, zašto imamo recimo slabih hadita. Prenesen, prevedena recimo Ebu Daurova zbirka hadita, prevedeno i slabih hadita u toj. E, može biti značenje njihovo ispravno, a može se i desiti da recimo imate a, dijela u kojima zabilježi čak izmišljeni Hadita apokripni hadis. Uloga muhadisa je bila da on zabilježi ono što se prenosi od dotičnih osoba. Ne ubaci nekakav svoj komentar. Prenosi se od njega, on prenosi od njega, on prenosi od njega, on prenosi od njega da je rekao taj i taj. I on je onima koji istražuju, koji uče, rekao, prenosi se od njega. A na tebi koji traži znanje je da odi da provjeriš je li on bio pouzdan, je li on učio od njega ili nije, je li on učio od njega ili nije? Je li on učio od njega ili nije? Je li to ovaj rekao? Je li onaj pouzdan? Je li bio modelis, Je li govorio, na primjer, ovaj se zove Ahmed, a imamo Ahmeda ibn Hanbala koji je bio učenjak. I ovaj dođe i kaže, prenosi se da je Ahmed rekao, aludirajući na to da je rekao Ahmed ibn Hanbal, a nije misli se na nekog Ahmeda drugog. To se zove tedlis u Eh, u hadijskoj znanosti. I to je vrsta, eh, vrsta slabosti u hadisu. Ovo sve govorim naravno da, eh, da odnos prema hadizu i hadijskoj znanosti se shvati puno jače i uzbiljnije nego što se shvata inače u našim, u našim područjima. I druga stvar, postoji još jedan veliki razlog do kojeg sve ovo govorim, zato što veliki broj ljudi na našim prostorima, nažalost, ima sumnju hadith Allahov poslanika i čujete ih kad govori, znači da sumnjaju oni da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem istina. Nego kaže šta je meni garant da je to rekao poslanik alaihi sallatu Zato što hadithom ništa ne zna. Kako ja sad znam, ovu knjigu je napisao neko, kako ja znam da je to rekao poslanik alaihi sallatu Zato što nije upoznat, nije upoznat uh, o tome kako je hadith uopće prenesen još jednu stvar ću spomenuti također je važna, a radi se ponekad i o istraživačkom radu i pravilima o istraživačkom radu, gdje se recimo kod istraživačkog rada, oni koji su dakle na fakultetima, oni to znaju, kod istraživačkog rada recimo i navođenja literature dovoljno da se navede iz neke knjige. Navede se da je recimo Gazalija spomenuo da je poslanik sam vam rekao to i to. I kaže, spominje taj hadith Gazalije u svom Ihya ulumenti. I to se uzima kao mjerodavno, mjerodavno po nekim pravilima, po pravilima e, istraživačkog rada. Međutim, ovo je neispravno. U haditku i znanosti ovo je neispravno. Ovo je, znači, u istraživačkom radu, u istraživanju, dakle, ovamo općenito, dozvoljeno da se spomene ovako, da se navede nečija riječ od, od kako koji se koji su završili školu, znaju kako se to navodi. Dakle, kaže se, rekao je taj i taj, ili se parafrazira i kaže se, bilježi se u tom i tom dijelu. Međutim, hadith se ne može tako navoditi. Kad se kaže, recimo ako smo čak taj hadith i pročitali u Hijalu i rekao Gazalija da je to, da je taj hadith zabilježio Buharija, mi se moramo vratiti na Buharinu zbirku haditha, provjeriti je li Buharija rekao taj hadith i tek onda ga spomenuti u svom radu. Moramo se vratiti dakle na hadith kod djelo da potvrdimo je li to ispravno ili nije. I vi vidite, zašto se kaže hadith bilježi Buharija, bilježi Muslim, bilježi Ibn bilježi Tirmidija i tako dalje. I navodi se sjedom dakle uvijek se spominju prvo Buharija, Muslim, pa se tek onda navode autori ostalih, ostalih hadijskih dijela. Ovo je također važno djelo, ovo može koristiti dakle kod, kod čitanja literature. Jer nekada se pojave nedoumice, ovo znam po, nekim pitanjima koje se postavljaju, pročita se, pa se pročita u fusnoti, ali se zbilježio taj i taj. Je li on vjerodostojan, nije li vjerodostojan? Zatim je prenesen iz neke druge knjige, nije pojavila se neka pogreška zato što je preneseno iz neke druge knjige, nije hadis provjeren i tako dalje. Od emaneta u znanju jeste da se te stvari provjere u originalnim dijelima, u izvornim dijelima i da se tek onda spomenu. Ovo sada bude e, u kontekstu dakle pouke vezano za hadith, hadijsku znanost i da kada, kada, se razgovara s ljudima koji sumnjaju hadith, da im se ove stvari mogu malo bolje pojasniti, da ljudi jednostavno shvate da hadith nije tek tako zabilježen. Svi hadise, zamislite, ravije, sve, prenosio svi su oni poznati, zna se od koga je učio, ko su mu učenici, kako, s kim je živio, kakav je bio, ocijenjen je, učenjaci su ocijenili njega, je li on pouzdan, nije li pouzdan, je li počeo miješati hadita, nije li počeo miješati sve je to zabilježeno do detalja. I postoje haditska djela koja su, eh, koja su napisana isključivo kao ocjena radija u Znači, djela koja, se, koja su isključivo napisana samo u te svrhe. Znači, koristi se za to. E, tako da, haditi su dakle, danas onaj provjereni, hvala Allah, subhanahu ta'ala, i čovjek vrlo jednostavno danas može da provjeri vjerodostojnost, odnosno neispravnost nekog hadita. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je klanjao ikindiju namaz, kako to prenosi ovaj ravija. I nakon što je predao selam, žurno je izišao. Poslanik Alehi Salatu Salam se sjetio da ima nešto kod svoje kuće od zlata. Izišao žur. Ovdje vidimo poslanik Alehi Salatu Salam je izlazio preko ljudi. Pod navodnim znacima kad kažemo preko ljudi mi znamo ono prelaženje preko ramena, prolaženje kroz sapove i tako dalje, izišao je napolje. I u tome nema nikakve zapreke kod završenog namaza. Za razliku od prelaženja preko ramena ljudi prije obavljenog namaza. To je zabranjeno. Ljudi nemaju obavezu i neku nužnu potrebu da sjede posle namaza na mjestu gdje su klanjali. Ali imaju potrebu da sjede na određenom mjestu prije obavljenog namaza. Znate za slučaj da je poslanik Alehi Salatu vidio čovjeka sa mimbera kako prelazi preko, prelazi preko ljudi, preko, preko njihovih ramena. Kaže mu sjedi. Poslanik Alehi Salatu Vesela naredio sjedi. Da ne prelazi. A sad izlazi poslanik Alehi Salatu Veselam preko ramena ljudi i odlazi žurno u svoju sobu. A sahabi radi Allah nam nisu to navikli, nisu to naučili od njega. To nije poslanik Alehi Salatu radio tamo. Pa su se oni tome i iznenadili. Naravno, zapitkivali su se šta je razlog tome. A poslanik Alehi Salatu ih ne ostavlja u ledovnici. Želi da im to pojasni. Neke nejasnoće koje bi mogle ostaviti džematlije dakle u nedoumici, potrebno si da se pojasne. I to je bila praksa Allahovog poslanika, i salatu Ovo također smanjuje mogućnost napada na vođu. Smanjuje mogućnost e, unošenja određenih sumnji u pogledu, u pogledu vođe. Unošenje u ovom slučaju određene sumnje u pogledu poslanika, ali sam šta je? Naravno, da Allah ta'ala nisu sumnjali u poslanika ali sam ne govorim ovdje konkretno dakle o sumnji prema poslaniku alejhi sam, ali recimo općenito imami, vođe, vođe džemata, vođe skupine i tako dalje, trebaju da te određene nedoumice pojasne džematima kako bi došlo, kako bi se spriječilo eventualno, eventualne e, priče koje su beskorisne ili vršivanje određenih sumnji, pojava određenih sumnji i tako dalje. Da se te nejasnoće pojasne i da se smanji mogućnost mogućnost pojave bilo kakvih nesuglasica ili razdora u zajednici. Vi znate da je poslanik Ali sam također sa svojom suprugom Safijom jedne noći izašao pa je, pa je vidio dvojica shaba i pozvao ih i rekao im je ovo je Safija bin Harif. Kažemo, Allaho poslaniče, zar ti, zašto mi to govori? A šeitan kuvala ljudskom krvlju pa postoji mogućnost da naravno ljudi posumnje a poslanik Ali Salam im otklanja svaku sumnju, odmah u startu otklanja im svaku sumnju. Ponekad mi znamo kad pa šta me briga šta ko misli šta govori. Određene stvari koje je potrebno pojasniti, pojasnit će se, a mi naravno se nećemo brinuti, ni sekirati za tim šta će svako pričat, svaki pojedinac važno je određene stvari da se pojasne, da se ne bi ljudi ostavljali u nedoumici kao što je to činio poslanik Aleyhi Sram. Naravno i pored najboljeg, najboljeg ponašanja od strane poslanika Aleyhi Sram, mi znamo da je bila, bilo monafika koji su pričali protiv njega. Dakle, ljudi će pričati isto tako i protiv nas, bez obzira koliko mi bili dobri prema njima, pojavit će se oni koji, koji se ne slažu s našim viđenjem, s našim mišljenjem, s našim ponašanjem, ne slažu se s našom naravi, ne slažu se jednostavno naležite takvim osobama pa će oni nešto pričati protiv vas, ali ne trebate se zato brinuti, jer naravno ma te illa rade ratibun atib, on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije onaj koji bilježi, koji bdije. Dakle, sve će to biti zabilježeno i svi će računi biti poravnati. Resul sallallahu alaihi wa sallam se sjetio da ima nešto zlata od sadake što je trebao da podijeli. Ovo govori o ispunjavanju emaneta od strane poslanika alaihi salatu wasalam. Rasul sallallahu alaihi mi je požurio da ne bi kojim slučajem to ostalo kod njega u noć, pa da to nije podijelio, da te emanete nije podijelio. Može se desiti da čovjek umre, a da ne ispunite taj emanet koji je preuzeo. Pa treba požuriti da se uradi dobro, jer e, Ispunjavanje tih emaneta ili dostavljanje tih sredstava do dotičnih osoba, ako se može uraditi danas, to treba uraditi danas, ne čekati sutra. Jer možda sutra nećeš dočekati i da taj emanet ostane neispunjen. Ili da to dobro djelo koje si naumio ne uspiješ uraditi. Ovaj hadis dakle je svrstan u poglavlje u požurivanju prilikom činjenja dobrih djela. Zato ga je autor i naveo, jer Resul sallallahu alaihi ve sellem je čak i za namaza požurio da to što prije se podijeli. Kaže, naredio sam, naredio sam da se to podijeli. Također, ovaj dio hadita, naredio sam da se to podijeli, govori o tome da je Rasul sallallahu da sam nam nekoga opunomoćio da to uradi. Pogledajte što je vođa. Vođa mora svojim pomoćnicima, ljudima koji su tu oko njega, povjeriti određene manete koje će oni ispuniti. Nešto što oni trebaju da urade. I to je zajednica. I u džematima ovako treba, džemati ovako trebaju da funkcionišu. Da tu pojedinci budu na dohvat ruke vođi, pa da, da mu pomognu u realizaciji dobra. I svaki čovjek da uzme svoj dio, svoj dio nagrade u činjenju tog dobra. Vidite, Resul sallallahu alaihi ve sellem je naredio da se to podijeli, naredio je nekoga je opunomoćio da to, da to podijeli i da se to ispuni. I naravno, ne mogu svi ljudi biti vođeni. E to treba biti jasno. Znači svi ljudi ne mogu biti vođe. Allah subhanahu wa ta'ala nije svakom dao sposobnost da bude vođa. Vi znate za jednog Abu al-Ghifara Allah ta'ala anhu. Suvišno je bilo šta komentarisati kad se spomene Budar, suvišno je bilo šta kazati. Suvišno je da se upoznaješ s toliko poznatom osobom da govoriš o njegovim o takve osobe, jer samo upoznavanje s takvom osobom čini je nepoznato. Kad kaže moj budar, gotovo ne mogu šta više pričati. Aj budar radi Allah, nije bio vođen. On nije bio vođen. Ali zato je tu bio, recimo, Halid ibn Velid. Koji nije bio poput Ebu u nekim drugim segmentima života, ali je bio vođen. Nije svako mogao predvoditi islamsku državu. Kada kažem Abu Hureyre radi Allahu ta'ala. Koža se ježi od toga. Abu Hureyre radi Allahu ta'ala. Najveći prenosi od haditha. Allahu poslanika alaihi sallatu I pored toga nije bio vođa. Nije bio ni predložen da bude halifa. Ali tako? E, Abu Hurajra radi Allahu ta'ala nije bio predložen uopće. Da recimo predvodi bitke ali tu je bio Sa'd ibn Tu je bio Usamet ibn Tu je bio Ebu Ubejda ibn Tu su bili drugi ljudi koji su bili, koji su bili vođe. I to se treba znati prepoznati. I čovjek treba da prepozna i svoje sposobnosti, svoje mogućnosti i da ne preuzima na sebe mane koji ne može da nosi je veoma važna stvar. Ljudi se late emaneta koji ne mogu da ih ispuni. I naravno, nije problem u tome što neće samo on ispuniti emaneta, nego je problem što muslimani trpe u tome. Što muslimani imaju štete od toga. Jer tome se treba puno voditi računa, da musliman ne bi kojim slučajem, zbog svoje, zbog svoje tvrdoglavosti, nanio štetu zajednici. Ponekad takvi potezi mogu da koštaju zajednicu zajednicu muslimana. Ljudi ponekad misle da to oni mogu na najbolji način urediti, a u istinu to nisu, recimo, sposobni. Nisu sposobni. Vi znate da nije bilo puno pravednih halifa, jel tako? Četverica pravednih halifa. I spominje se Omer ibn Aziz kao peti pravedni halif. To je nama poznato. Koliko ashaba radijallahu ta'ala uopće nije bilo poznato potom da su bili bolji. Znate da je bila radi Allah talanu radio džennet radić posve druge poslove. Musliman može biti jako koristan za zajednicu. Pa makar bio u pozadini. Makar bio u pozadini. Kada je u pitanju vođenje, tu čovjek mora imati sposobnosti vođenja. Mora biti sposoban vođa, mora znati posao voditi. Mora znati, mora znati obavljati određeni posao za koji se on imenuje. Biti vođa, može biti vođa u državi, može biti vođa u udruženju, može biti vođa na, na nivou općine, može biti vođa u vojsci, može biti kakav komandir. Nije isto biti general i biti neki komandir i biti neki desetan. Nije to isto ali treba znati prepoznati vođe. To treba znati. Rasul sallallahu alaihi ve sellem je neke ljude imenovao za vođe zato što je vidio u njima sposobnost vođe. Bili vođe koji su bili sposobni i oni su bili postavljeni da budu vođe. Zamislite jednog Usama ibn Zaid radijallahu ta'ala. Svega 16 godina imenuje ga Rasul sallallahu alaihi ve sellem za vojskovođa. 16 godina. Subhanallah, mladić 16 godina predvodi istaknuti ashaba radi Allahu ta'ala. To je Rasul sallallahu alaihi wa sallam prepoznavao. Abu Bakr radi ta'ala traži dozvolu od njega da ostavi neke ljude da mu pomognu nakon što je Rasul sallallahu alaihi wa sallam preselio. Izabrao za halif, traži dozvolu od njega. Jer Rasul sallallahu alaihi ve sellem ga je postavio da bude vođa. Te stvari moraju, mora se znati pravilno. Mora se poznavati pravilno. Ono što je recimo kod nas poznato, na recimo na nivoima udruženja, već svaki, svako, svako svoju politiku prosipa. Čim uđe udruženja, ja sam tu znam, dvije ja što ja hoću. Ne smije sin. Ne smije, postoji Ne može svako mihrabu. Kad kad imam imenovan u mihrab, svak ulaz u ko može ući? Imam je tu imenovan. sam postoji red. Zamislite, dolazite kući. Pa dijete ne smije ući u sobu svojih roditelja dok ne dobije dozvolu. Ko će ako joj živi? se, ako mu se da dozvola da uđe ući, ako mu se ne da dozvola neće ući. Kako će gdje živi? okruženju postoji onaj koji je imenovan za nešto i on se treba za to pitati i on je odgovoran za to. To se mora poštovati. To se mora poštovati. Sve ono što ide u pravcu očuvanja zajednice, očuvanja jedinstva zajednice, uvođ u red, red, to je ono na što podstiče naša vjera. Znate da je Omar radi Allah talanu uveo poštu? To je bilo neophodno, to je bilo potrebno muslimanima. Ovaj princip pošte koji funkcioniše danas, to je radi Omera nam. On je napravio ispostave, pa su jedni ljudi nosili od tih ispostava, ovi su nosili odavde dalje, raznosili u različite krajeve i tako dalje. Taj princip pošte i dan danas funkcioniše. To je uvođenje reda, snalažljivost vođe. Ali ljudi, to se mora poštovati. Odgovornost jednog pojedinca na nekom mjestu mora se mora se znati i on mora znati da je to teška odgovornost kod pa Allaha uzviša. Ali nažalost, nažalost kažem, iskustva sa terena ne pokazuju baš takve stanje. Onaj ko nije naučio da pošti određeni red i pravilnik, nosi određeni način ponašanja iz svoje kući, misli da se može doći, recimo, ovdje pravilnik ovog udruženja. Ne može neko doći, pravilnik, ovo udruženje funkcioniše određen, određen, ima određeni pravilnik. I svako drugo, ovo samo navodim ovdje primjer, naravno i ne poznajući neke detalje, onaj o pravilniku i načinu funkcionisanja, ali na primjer, na, hoću samo primjer navesti. U pravilniku ovog udruženja i načinu obavljanja onaj, djelatnosti ovog udruženja, na primjer, ovdje se zna ne uči napolje. Obaveza svakog pojedinca koji dođe tu jeste da se ezan uči u mjesecu Da se poštije pravilnik tog udruženja. Jer činjenje onoga što je izvan toga može da nanese štetu. Štetu udruženju i time se nanosi šteta zajednici. Ovo samo navodim primjer. I brojne druge stvari. Ali mi se sa ovakvim i sličnim primjerima neminovno su suočavamo dakle, u našem radu, ne samo ovdje dakle, na ovom terenu, govorim na, inače u, na nivou BiH i dijaspore, sa mnogim ispadima na nivou udruženja koja se pojavljuju, to su ispadi dakle, koji su veliki prekršaj, ljudi misle da time čine dobro za zajednicu. Time se ne čini dobro za zajednicu i definitivno to su katastrofalne pogreške, katastrofalne pogreške u ponašanju i to je nepoštivanje jednog kućnog reda a obaveza muslimana jeste da poštuje kućni red, jer to se ne kosi sa propisima islama slava To se, ne, to se ne kosi sa propisima islama. To je ono što od nas traži naša vjera da budemo disciplinovani, da poštujemo kućni red i kada dođemo kod nekog, mi ćemo sjesti onda gdje nam domaćem kaže, jel tako? Sam došli kod kući. Sve ste dolazili, kad koji najpreće da predvodi džemat kad dođemo kod nekome u A pa domaćem. domaćin. Pa postoji odgovornost domaćina. Domaćin primio te u kuću. Pa najpreći da predodi džema. Pa tako recimo, imamo Mora biti poštova. Zbog njegove pozicije. Zbog njegove pozicije. On je imenovan da bude vođa, treba da ga poštimo zbog toga. On može imati svoje pogreške, ali pogreške ne znači da ti smiješ praviti pogreške prema njemu neko pogriješi, to ne znači da smiješ ti sad griješiti dalje. Pogreška nečija ne smijete navesti da ti pogriješiš više. Kao što je slučaj recimo supružnika. Jedan supružnik pogriješio, pa sad drugi griješi prema njemu još više. E, kako je to ponašanje? Recimo, supruga nije nešto poslušala muža, sad muž dođe i udari suprugu, recimo udari je, udari šama. Supruga će odgovarati Allahu Đelešanu za ono što ona nije ispunila prema mužu, ako je pogreška, a ti ćeš odgovarati Allahu Đelešanu zato što si ti pogriješio prema njom. Možda tvoja pogreška kudi kamo teža prema njom. Jer nije dozvoljeno. Ona je pogriješila to? Jeste. Ona je pogriješila, ali ti ne smiješ izići iz okvira šarijata. Ne smiješ izići iz okvira onoga što je Allah ta'ala propisao. Dakle, moraju se poštivati granice u svemu tome. Rasul sallallahu alaihi ve sellem je požurio da ispuni svoj emanet i da podijeli sadaku koja je ostala, ostala kod njega. Uznemirenost ljudi također govori o njihovoj brizi prema Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Oni su se uznemirili jer su vidjeli od njega nešto što nije bilo uobičajeno. On to nije tako radio, Dakle, nije izlazio tako žurno iz ali kada se pojavilo nešto e, što nije bilo uobičajeno od strane Allahovog poslanika, alaihi oni su, oni su se zapitali šta je razlog tome. Pa je Rasul sallallahu alaihi wa i to pojasnio svojim ashabima, radi Allahu ta'ala anhu. Nije ih dakle ostavljao u neizvjesnosti. Vi znate onaj slučaj sa Okašom ibn Mehsanom koji je obradovan džennetom E, da ih je ostavio jedno vrijeme da oni malo o tome diskutuju i vratio se i onda im je pojasnio, pojasnio ko će to ući u džennet bez polaganja računa. Ko će ući u džennet bez polaganja računa. E, Rasul sallallahu alaihi ve sellem je nastavio svojim e, ashabima radijallahu ta'ala da pojasni ono što im je bilo kao nedoumica ili ono E, što su se oni zapitkivali ili ono što su vidjeli od Rasula sallallahu alaihi wa sallam, a nije im to bilo jasno, pa se pojavilo od njih recimo nagađanje, a Rasul sallallahu alaihi wa je otklanjao svaku zabunu u pogledu toga. Ovaj hadith također govori o tome da e, možemo nekoga opunomoćiti da ispuni našu obavezu koju smo mi dužni da ispunimo. Dakle, dozvoljeno je nekoga opunomoćiti da obavi za nas stvari koje može neko drugi obaviti za nas. Zapamtimo ovo. Dakle, da nekoga opunomoćimo da obavi za nas ono gdje nas može neko zamijeniti. Na kod dijeljenja zekata. Mi možemo dati čovjeku da podijeli zekijat za nas, opunomoćiti ga. Možemo, recimo, čovjeka uzeti kao bedela da obavi hađ za nas. Ako mi nismo u mogućnosti ili recimo obavlja se hađ za umrlu osobu ili za staru iznemoglu osobu koja ne može otići na hađ i tako dalje, može se uzeti bedel i da obavi hađ za tu osobu. E, dakle, u ibadetima u kojima nas može neko zamijeniti, tu je dozvoljeno da nekoga opunomoći A imaju ibadeti gdje ne možemo nekoga opunomoćiti. Kao na primjer, ne možemo opunomoćiti nekoga da posti za nas. Da neko za nas namaz klanja i tako dalje. To su ibadeti gdje nas ne može neko zamijeniti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam grijehe naše oprosti, da nas učesti na putu istine, da nas nastavi u sa poslanicima, šehidima, iskrenim da Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na strpljivost. Duga. Da sam imao namjeru spomenuti je tog predanja, to sam malo iskreno rečeno smetno. Obaveza ispunjavanja duga, ispunjavanja obaveza koje su nam povjerene ta obaveza dakle spada na, e, na naša pleća i ako nam je neko nešto povjerio da to ispunimo, trebamo to ispuniti na najbolji mogući način. Međutim, obaveza ispunjavanja duga je nešto što posebno, što ima svoju posebnu težinu. Znate li da Resul sallallahu alaihi ve sellem recimo nije predvodio nama s osobama koje su imale dug, da nije klanjao dženazu, Upitao bi ima li ta dotična osoba, taj umrli, ima li duga. Pa ako bi imao duga, a ne bi imao odakle da se taj dug vrati ili neko ne bi preuzeo njegov, njegov dug, tada bi Resul sallallahu alaihi ve sellem dakle, rekao svojima sahabima klanjajte svome drugu, svome drugu džanazu. Ovo govori o težini, o težini dugovanja. Nažalost, ljudi su u novije vrijeme i kada mogu da vrate dugovanja, postali jednostavno nezainteresovani da ispune tu obavezu. Posebno što imaju ljudi koji planiraju da dugovanja ne vraćaju, da ne ispune tu svoju obavezu. Znači uzima dug s ciljem da ga ne vrati. I Allah uzvišenemu ne da da ga vrati, pa ga vidite kako za nekoliko godina i propadne. Bude mu uništena njegova imovina. Jer onaj ko uzme pozajmicu s namjerom da je vrati, i trudi se u tome, Allah će mu pomoći da to vrati. A onaj ko uzme da ne vrati, Allah će mu pomoći da propadne. Zato što on uzima tuđi hak i ne planira ga vratiti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala takvim osobama vidite kako im samo uzme njihova, im, njihova, njihova imanja i kako propadaju. E, dakle, vraćanje duga, ako čovjek zato ima mogućnosti, ne smije čovjek oklijevati. Izuzima se situacija kada je onaj od koga ste pozajmili određenu svotu novca, e, kada je on zadovoljan da kod vas bude njegov novac, kada vam kaže nema veze, nek stoji kod tebe, radi s tim novcem i tome slično. Dakle, to se, e, to se ne, računa, ne računa u takav vid dugovanja. E, ali ono da je čovjek dužan nekom i može posebno da taj dug isplati, jednostavno ne želi da isplati, odugovlači i tome slično, Eh, on time pravi veliku pogrešku i trebao bi da taj vid emaneta on ispuni. Eh, ne radi se samo dakle o emanetu eh, u pogledu dakle izričito pozajmice ovako. Može tu biti mnogih vidova emaneta na drugačiji način. Poput, ne znam, nijako poprodaja, zatvaranja koje kakvih dugovanja, prelamanja i tome slično, što su ljudi u mogućnosti da zatvori, a oni su nemarni u pogledu toga. Ovo sam želio da napomenem zato što, zato što sam također primijetio da postoji dakle nemar u pogledu zatvaranja tih dugovanja i nažalost, nažalost ima onih koji su toliko nemarni u pogledu izvršavanja ovakvih obaveza da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva zbog težine, zbog težine dugovanja i duga na sudnjem danu. Zbog težine duga na sudnjem danu. E, posebno su ljudi nezainteresovani da taj dug vrate a vi znate da čak i šehid, da mu dug neće biti oprošten. Šehid, pazite, dug šehida. Da, znamo kakva je, kakva je šehida. Pazite, dakle, to je pravo čovjeka prema čovjeku i u tome se apsolutno ne smije čovjek poigravati. Nemojmo uopće smatrati ništavnim ili malim bilo šta što smo dužni prema nekome, ako to možemo ispuniti, trebamo to čim prije ispuniti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti naše grijehe, da nas učvrsti na putu istine, da nastavimo žene sa poslanicima, šehidima, iskrenim dobrim ljudima. Mm-hmm. Mm-hmm.